พวกเราคณะศรัทธา ชาวสมาคมติรัตนะ วันนี้มาพร้อมเพรียงเป็นวันพิเศษ วันนี้ โอกาสที่เราจะได้มาพร้อมเพรียงกัน แล้วก็ทำวัดสวดมนต์อย่างนี้ ก็เป็นโอกาสที่ไม่บ่อยนัก แต่นี่แหละเป็น ข้อวัดปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน ผู้ตั้งใจจะปฏิบัติรักษาพระพุทธศาสนาและเป็นการรักษากายวาจาใจของเราเอง เพราะฉะนั้นพวกเราควรจะหาโอกาสแบบนี้ให้มากนี่คือประโยชน์ของสมาคม สมาคมชาวพุทธเทรวาสสมาคมชาวพุทธเทรวาส เป็นสมาคมที่เรามีครูบาอาจารย์ที่เป็นที่พาการปฏิบัติเป็นจำนวนมาก ถ้าเราไปเมืองไทยเราจะเห็นมากเลย วัดป่าเต็มไปหมด ครูบาอาจารย์ทางสายเทรวาสอย่างเมืองไทยก็มีทั้งคณะธรรมยุทธคณะมหานิกายรวมแล้วก็คือ คณะปฏิบัติรักษาพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการรักษากายวาจาใจของเราเอง ราะฉะนั้นนับว่านับว่าพวกเรามีโอกาสดีวันนี้เป็นโอกาสที่เป็นสิริเป็นมงคลขอให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจเอา today today this occasion uh, all of you some are from this uh, Tiratana and also some devotees are from other places uh, together here you know uh, before we start the discussion, everybody also had the opportunity to do a evening chanting together. And this kind of occasion uh, does not uh, happen very regularly, uh, come all together to one. So this is also a part of uh, as a duty, as a Buddhist, that we should practice this, you know, in terms of bodily speech and action. Uh, so he said that uh, we should try to encourage to have this kind of occasion to all come together um, to do evening chanting, to do sitting meditation together as, as often as possible. Now, regardless even uh, one Islam <coughs> or we should try to do it as often. Say, as like in Thailand, uh, uh, there are many Kuba chants, there are many teachers, there are many chants. They will always encourage the lay devotees to come to practice together, to do chanting together, so that uh, uh, it is also a training for the thought, speech, and action uh, to purify it in a way. เมื่อคืนคณะของอาตมาภาพเนี่ยที่มาจากเมืองไทยด้วยกันก็สี่องค์มีอาตมาภาพและมีจันจำหลักจันท่าโชโต อยู่วัดหลังสารภูเก็ตถ้าถ้าเราไปง่าย มีสนามบินปีนังภูเก็ต แม้แต่เรามันขึ้นเครื่องมาก็ขึ้นเครื่องจากภูเก็ตมาลงปีนัง ก็ได้รับความสะดวกสบาย เมื่อวานเมื่อวานก็ตอนค่ำมืดแล้วแหละ เราก็นั่งเครื่องมาจาก ตรังกานู มาถึงนี่ก็สามทุ่มสี่ทุ่มแล้วมั้งครับผมแล้วเราก็พักที่นี่แล้วหนึ่งคืนแล้ว มื่อกลางวันนี้เราก็ไปตะเวนดูบ้านเมืองเมืองหลวงของอมาเลเซีย แล้วกลับมาถึงวัดก็บ่ายสองบ่ายสามเพราะเตรียมเวลาคอยตอนค่ำวันนี้ ซึ่งพวกเราก็คงจะไปบอกกันมารวมกัน เมื่อเช้าก็ได้ไปบิณฑบาตอยู่นู่นอยู่ที่บริเวณตลาด มีคนสนใจใส่บาตรเป็นจำนวนมาก แต่เขาก็ไม่ได้รับข่าวล่วงหน้า ก็เลยเห็นตอนนั้น บางคนก็ปุ๊บปั๊บหาของมาใส่ตอนนั้น เราก็เดินกลับมา หลังจากเสร็จแล้วก็เดินกลับมา นั่งนั่งรถกลับก็มีเดินกลับก็มีก็มาขบมญฉันก็ถือจบไปวาระหนึ่งตอนเช้าเมื่อวาน แล้วก็วันนี้ก็ถือว่าตามกำหนดการวันนี้เวลาสองทุ่มเราก็มาอบรมธรรมะกัน แต่เราก็เริ่มต้นด้วยพิธีทำวัดสวดมนต์ท่านเรียกว่าเจริญเจริญเจริญสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์เป็นการสวดมนต์ระลึกถึงบุญถึงคุณของพระพุทธเจ้า ถ้าเราจะเทียบเหมือนกับมุสลิมเขาเนี่ยเขาละหมาดวันละหลายหลายครั้งอย่างน้อยห้าครั้งเป็นต้นไป มันเป็นการเข้าถึงพระเจ้าของเขา แต่เราถ้าหากบางทีทั้งวัน บางทีทั้งอาทิตย์บางทีทั้งเดือน เราไม่ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าของเราเลยพระพุทธเจ้าของเราก็จะห่างเราไปห่างเราไปห่างจากจิตใจของเรา พระพุทธเจ้าห่างจากจิตใจของเรา ข้อปฏิบัติที่เป็นศีลเป็นธรรม ก็พลอยห่างไปด้วย ทำให้เราขาดทุนไปเรื่อยเราในฐานะ ุทธบริษัทต้องยึดข้อวัดเหล่านี้ แล้วก็สามารถให้สามารถทำได้ให้เป็นประจำก็จะทำให้เราเป็นผู้เพิ่มพูนทวีคูณบุญกุศลเข้าสู่หัวใจของเราอย่างไม่มีวันหยุดยัง้งหลวงพ่อ started off saying that the the p a o l group consists of four monks uh, that came from Thailand uh, just an introduction. Some of you may know, some of you may not know. Uh, the first one is Lumpur Bumi, and the second one is uh, Jan, uh, And then the, the other two monks is the assistant monks uh, helping uh, Lumpur. Uh, the two senior monks, in fact, all of them had spent their years together in the Lumpur Harbour Wars temple in Thailand for a number of years. Uh, currently the uh, program is in Udon, we have a monastery there, and Ajahn Chamra is in the Phuket Island. Uh, the temple is called Wat Lang San. Is the, the founder of that temple originally is by Nupute, also a senior disciple of Man. So the this present trip, actually we were invited. first we landed in Penang and then after that we went to Ipoh, to Kelantan, and yesterday we are in Trigano. We flew down here to KL, we arrived approximately 10 in the evening, in the night time. So as the uh, itinerary, uh, actually we're supposed to go Amsterdam only tomorrow morning, but uh, this morning uh, we just take the opportunity to go Amsterdam uh, just to have a look and see uh, without informing people in advance so there are some devotees uh, came rushing just to buy things uh, because have informing them. So today the itinerary actually is uh, after the afternoon, The Lopor said uh, he visited some of the icon places around KL, which the lady brought, like uh, KL Tower and such. So he said that uh, like uh, the program today we start uh, off 8 p.m. Evening chanting. He said this evening chanting is very important. Uh, it's like kind of a recollection uh, for us on the Buddha, Dharma, and Sangha. He said even the, the Muslim themselves every day do it five times a day. But sometimes we as a Buddhist, uh, how often do we do it? Some people even they don't do it uh, once a week as well. So we should try to encourage ourselves to do it as often as possible, uh, as often as possible, because this is kind of a recollection of oneself, of the teaching of the Buddha. And also, um, by doing so, we also increases one own merits from time to time. ตั้งใจนั่งฟังไปด้วยแล้วก็ภาวนาไปด้วยนะให้มีสติมีสัมปชัญญะอยู่กับตัว มันเป็นการฟังภาคปฏิบัติทำให้เราได้ผลกว่าโดยลำพัง จะพูดธรรมะในแนวว่าเกี่ยวกับเรื่อง บุญที่เราจะพึงกระทำบุญที่เราจะพึงกระทำก็คือมีการให้ทาน มีการรักษาศีลแล้วก็มีการปฏิบัติธรรม เมื่อสรุปลงแล้วก็คือ เป็นข้อปฏิบัติที่เราควรจะดำเนินตามพระพุทธเจ้าสรุปมาเป็นหลักใหญ่ก็คือ มีการให้ทานมีการรักษาศีลและมีการทำสมาธิ และมีการพิจารณาที่ท่านเรียกว่าวิปัสสนา เพราะฉะนั้นพวกเราตั้งใจฟัง และทำใจให้สงบไปในขณะเดียวกัน เราจะนั่งไปมาก 50 นาทีหนึ่งชั่วโมง หรือหนึ่งชั่วโมงกว่า ก็จะเป็นเหตุทำให้จิตใจของเราเนี่ยสงบระงับมีความสุขมีความเยือกเย็น ลักษณะแบบนี้มันเป็นการเพิ่มบุญให้กับจิตใจของเราเก็บก่อน我 listening to Dharma talk for tonight, uh, you can sit and meditate as well at the same time concentrate to listen to Dharma talk. Uh, the Paul said that uh, tonight he will explain heart of the teaching of the Buddha. But the heart of the teaching of Buddha consists of dana, sila, and samadhi. It means generosity, precept, morality, and concentration. Uh, we should sit and concentrate uh, at the same time we meditate. This is also uh, to calm our mind as well. Uh, regardless of the time, we don't have to look at it. We have to be don't have to be concerned about the time. j u s t s t a y with your meditation object and listen from your heart. นั่งภาวนาสบายๆ นั่งท่าที่เราสบายที่สุด นั่งขัดสมาธิ เดี๋ยวนี้ทุกคนก็นั่งพร้อมแล้ว ถ้าเราสะดวกนั่งพับเพียบเราก็นั่งได้ นั่งขัดสมาธิเราก็นั่งได้ เสร็จแล้วเราก็ภาวนา ภาวนาก็คือกำหนดความรู้สึกอยู่ที่ใจของเรา พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ ภาวนาไปเรื่อยๆ การตั้งใจทำอย่างนี้มันเป็นการทำงานทำงาน กำกับที่ใจของเรา ให้ใจของเราอยู่กับคำว่าพุทโธ พุทโธก็ฟังไปเรื่อยนะครเบเพื่นี้ก่อน Sit uh, any comfortable posture. Some of you can sit full of t s t g o a h e a d and sit. Some of you or you have lotus, also doesn't matter. Any posture that uh, you feel comfortable uh, and uh, you can go ahead and do it. Now at the same time, concentrate uh, on the meditation subject uh, that you're familiar with. If some of you have been uh, doing Bhutto, just concentrate Bhutto in, Bhutto out, Bhutto in, Bhutto out. Just stay with that and concentrate. so that t h the mind uh, is like uh, they have a subject to hold on to, like you are working in the mind. So you don't let the mind stray outside. So only confine the mind within the t h a ติรัตนะติรัติรัตนะเป็นชื่อสมาคมคำว่าติรัตนะนี่ก็หมายถึงรัตนะที่พวกเราควรระลึกนึกถึงนั่นเอง คำว่ารัตนะแปลว่าที่พึ่งที่ระลึกติรัตนะก็คือรัตนะทั้งสามหนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระธรรมสามพระสงฆ์ที่เรียกว่าติรัตนะติรัตนาหรือติรัตนะ ซึ่งเป็นชื่อของสมาคม เป็นการตั้งชื่ออย่างตรงเป้าตามหลักของพระพุทธศาสนาของเรา พระพุทธเจ้าท่านเป็นเจ้าของศาสนา การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้านั้น อุบัติขึ้นได้ด้วยการสร้างบุญบารมีโดยเฉพาะส่วนตัวของพระองค์ หลังจากนั้นแล้วก็มาตั้งใจบำเพ็ญจนพระองค์นี้บริสุทธิ์จากกิเลส เนื่องจากว่าในใจของคนของสัตว์นั้นมีกิเลส กิเลสทำให้เรานึกทำให้เราคิด และก็ทำให้เราทำผิดเพี้ยนไปจากหลักความเป็นจริง เสร็จแล้วนำทุกข์นำโทษมาให้เรา พุทธเจ้าท่านสร้างบารมีปฏิบัติชำระกิเลสเหล่านี้ให้หมดจดไปจากหัวใจได้ ได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าคือรัตนะที่หนึ่งแม้แต่เราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธ เราเอาพระนามของพระองค์มาบริกรรม เป็นชื่อของพระพุทธเจ้า เราบริกรรมอยู่อย่างนี้ บริกรรมตามหลักที่ท่านวางเอาไว้ พอเราบริกรรมไปบริกรรมไปภาวนาไปภาวนาไปทำให้จิตของเราเนี่ยตื่นแล้วก็เบิกบาน จิตเริ่มสงบจิตเริ่มตื่นจิตเริ่มเบิกบาน ถ้าใครทำได้อย่างนี้คนนั้นจะเริ่มเห็นพระพุทธเจ้า เพราะจิตที่สงบนั่นแหละ นั่นแหละคือพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้า เป็นสาระอันหนึ่งที่เรากำกับมา เราจะกำกับมาได้ยังไง เราก็เอาพระนามของพระองค์มาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเอาพุทโธเอาไว้ที่ใจของเรา เอาพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจของเรานี่คือรัตนะข้อที่หนึ่งต่อ like the society of this place is called Tiratana. Now, most of you may know the meaning of Tiratana. means the, the refuge. Uh, refuge is Ratana. Tiratana is the three refuges. The Buddha, the Dharma, and the Sangha. Now we start off with the first refuge, uh, the Buddha. As all of us knows that the, the Buddha, uh, before he became enlightenment as a bodhisattva, uh, he the perfection of the paramis. Uh, then uh, when he gained the enlightenment, uh, then because begin the enlightenment means you realize the truth. Because uh, without realizing the truth, uh, all of us have a lot of suffering because of our own defilement. Uh, because we do not know the way, the right way, the true way. That's why we have a lot of suffering. Uh, unnecessarily we incur for ourselves. Now the Buddha, when he gained enlightenment, uh, he's free from this suffering and he taught us the way. That's why he's the first refuge. It's called uh, Buddha. Now, when we come to meditate, although we are just using the Buddha's name, uh, the one who purified Buddho, Buddho, the same with the one. So when one, by using this Buddho to calm the mind, be able to calm the mind, the calmness of the mind, be able to calm it down, then one uh, be able to see The calmness of the mind means can be able to see the Buddha, p e r e i v e like see the Buddha. Because Buddhas also, and he practices, he also practice in such manner to calm the mind first. รัตนะข้อที่สองหรือองค์ที่สองคือพระธรรมพระธรรมเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ล้วนแต่สอนให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อเข้ามารู้มาเห็นหลักธรรมชาติของกายของเรา ธรรมชาติของจิต ของเรา นี่เป็นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เราอาศัยคำบอกคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละ ฝึกฝนอบรมตนเอง แม้แต่การให้ทานก็เป็นธรรมะพื้นพื้น ที่เป็นจริยวัตรที่พุทธศาสนิกชนควรประพฤติปฏิบัติ การตั้งใจรักษาศีลจะเป็นศีลห้าก็ตามศีลแปดก็ตามศีลสมณีศีลสิบศีลพระสงฆ์อย่างเงี้ยสองร้อยยี่สิบเจ็ดนี่คือการตั้งใจรักษาศีลนี่ก็เป็นเรื่องของพระธรรมเพราะธรรมก็เป็นศีลศีลก็เป็นธรรม พระธรรมของพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ล้วนแต่สอนกิริยาที่ทำให้เราประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้ามารู้มาเห็นหลักความเป็นจริง เนื่องจากเราไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษาหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าให้รู้ และตั้งใจปฏิบัติให้เข้าถึงหลักความจริง เราจึงอยู่ภายใต้อิทธิพลของกิเลส ทำให้เราทำตามอำนาจของกิเลสกิเลส ก็จะทำให้เราพาเราทำทุกอย่างตามที่ชอบใจตามที่พอใจ ที่จะเรียกว่าตามอำนาจของความอยาก เสร็จแล้วผลคือความทุกข์ทั้งหลายก็มาทับถมถมเรา เราเกี่ยวข้องกับอะไรเราก็ยึดถึงนั้น ที่จะเรียกว่า ตัณหาพาให้เราทำอุปาทาน พาให้เรายึดตัณหาพาให้เราทำผิด ความทุกข์ทั้งหลายก็ทับถมมาที่จิตของเรา ตัณหานี้ คือความอยากของใจ เป็นพลังของกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจ ถ้าเราปล่อยให้เขาแสดงกิริยาอาการของเขามาล้วนๆประสจากผู้กำกับดูแล มันจะเป็นเรื่องที่จะมาปีนเกลียวกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งนั้น และก็สิ่งที่เปลี่ยนปีนเกลียวกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ย่อมจะนำทุกนำทุกนำโทษมาสู่หัวใจของเรา เพราะฉะนั้นพระธรรม จึงเป็นคำสอนที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้ศึกษาให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจหลักธรรมชาติของกายของเรา หลักธรรมชาติของจิตของเรา นี่คือข้อที่สองพระธรรมนะ The key refuges, the second is the Dharma. Now, the Buddha taught as you all know, there are 84,000 Dharma. This 84,000 Dharma is a way and a method taught by the Buddha for us to penetrate, to see the true nature of one mind, or in other words, the truth. You know, because usually, if we do not practice the way according to the Buddha, uh, we will just follow our own mind, and the defilements. You know, we do anything. Uh, it's because of craving. We do and then when we do it, we get attached. You know, we become an attachment. And then because of that, we suffer for the consequences because we do not understand. And because of that, we create unnecessary and a lot of suffering for oneself. Not only this life, but continued life after life and many life to come. So we start to practice the Dharma uh, taught by the Buddha, uh, it's a way method to get rid of the suffering is a way. So when we understand that the what the Buddha taught the Dharma, when you say about Dharma, Dharma is means generosity. you can start with giving because we are always attached. We are always attached to what we have. And then that's why when we start to give uh, dana, generosity, it's like in a way we are uh, removing our attachment, removing our craving and things. You know, when the Buddha taught about sila, uh, we can start observing the five to the eight percent, to the ten percent samanera, and even to the monks two hundred twenty-seven. Also, it's a way and way and method uh, to understand uh, ourselves, or it's like a way to suppress the defilement because the whatever we want. So all the Buddha's teachings, uh, when he taught this Dharma, Sila, and then also Samadhi, uh, is to understand our true nature of mind. Uh, is to teach us this way and method uh, to get rid of suffering. รักษณะข้อที่สามคือพระสงฆ์พระสงฆ์ถ้าเราจะว่าไปแล้วก็คือพวกเรานี่แหละ เป็นผู้ฝึกฝนอบรมตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เราไม่ต้องดูไปอื่นที่ไหน เราดูมาที่พวกเรา พวกเรานี่แหละอยู่ในฐานะที่ว่าเป็นพระสงฆ์พระสงฆ์เช่นอย่างนักบวชนี้ท่านท่านเชื่อว่าสงฆ์แต่โดยเนื้อหาที่แท้จริงแล้วก็คือ ผู้ได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติตาม พวกเราเป็นพุทธบริษัท พระพุทธเจ้าท่านทรงแยกแยะ พุทธบริษัทนั้นมีภิกษุ ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา รวมกันแล้วเป็นพระสงฆ์นี่คือสงฆ์สังฆะแปลว่าหมู่ แต่ถ้าเราจะเรียกโดยเฉพาะนักบวชก็คือนุ่งเหลืองห่มเหลืองแบบนี้ท่าเรียกว่าพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า คือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า คำว่าสาวกก็คือเป็นผู้ฟัง คำว่าผู้ฟังก็คือฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเอามาประพฤติตามปฏิบัติตาม เหมือนอย่างที่พวกเรากำลังปฏิบัติตามอยู่ขณะนี้เดี๋ยวนี้ อันนี้คือพระสงฆ์เพราะฉะนั้นรัตนะทั้งสามอย่างพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติตามพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้อัดได้ทำอย่างเต็มที่จนสามารถทำให้จิตของเราบริสุทธิ์ หมดจดจากกิเลสโดยสิ้นเชิงได้ ในบุคคลคนเดียวนั่นแหละท่านเรียกว่าพระสงฆ์ เพราะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมมาลงอยู่ในจิตเดียวกัน คือจิตที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสโดยสิ้นเชิงท่านเรียกว่าพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นที่พึ่งจึงเป็นที่ระลึกแก่เรา ซึ่งเราควรจะยึดถือกราบไหว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ตั้งใจศึกษาและก็สืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นหลักก็คือพระสงฆ์ท่านตั้งใจศึกษาฝึกฝนอบรมประพฤติปฏิบัติ ได้รู้ธรรมได้เข้าใจธรรมได้เห็นอัตเห็นธรรมเป็นเหตุให้พวกเราเป็นพุทธบริษัทได้ทำบุญให้ทาน และก็ได้ยินได้ฟังคำบอกคำสอนจากท่าน เป็นเหตุช่วยพยุง ซึ่งกันและกันประสงค์ก็ช่วยพยุงพวกเราพุทธบริษัท พุทธบริษัทก็ช่วยพระสงฆ์ในแง่หนึ่งอย่างหนึ่ง มีการทำบุญให้ทาน เพราะพระสงฆ์เหล่านั้นท่านไม่ได้แสวงหาปัจจัยสี่อาศัยเป็นอยู่ด้วยศรัทธาของพวกเรา มันเป็นปานเป็นการเกื้อกูล และก็เป็นการหมุนล้อ หมายถึงกำกองล้อของพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นไปในโลกเอาแค่นี้ก่อน The third refuge is the Sangha. The Buddha, Dharma, and Sangha. What do you mean by the, the third refuge is Sangha? The third refuge of the Sangha means the one who practices the Buddha's teaching. Now, the Sangha consists not only uh, the Sawaka means the lay, the, the monks, means the Sawaka means the one who listen and practice the Dharma. Not only consists or not only confined holy monks. and you see the word Sangha, uh, including the lay people who practices and listen to Dharma as well. So we say that uh, because the existence of Sangha also they on the lay people. Because the four requisites, the Sangha also is dependent by the lay people support. And the lay people when they supported the Sangha, uh, there four requisites, then the Sangha, they practices the Dharma diligently and they try the lay people to understand the Buddha's teaching. So it's not a kind of one-way direction, it's like a, a two-way uh, means the lay people support the monks and the monks also support the lay people. So it will become uh, the complete of the word sangha. เราเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของเรา ทำให้ใจของเรา มีที่พึ่ง เราดูไปที่ใจของเรา ใจของเราเนี่เรียกร้องหาที่พึ่ง เราจะเห็นได้ว่าด้วยเหตุที่ใจของคนของมนุษย์เนี่ย กลัวภัยคำว่าภัยก็คือสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษทั้งหลายทั้งปวง เมื่อกลัวภัยแล้วก็เรียกร้องหาที่พึ่ง ก่อนพุทธกาลก็ตาม หลังพุทธกาลก็ตาม มาจนเดี๋ยวนี้ก็ตาม เราจะเห็นว่าคนทุกๆคนนะ่ะต้องการที่พึ่ง เพราะฉะนั้นเขาจึงมีการยึดที่พึ่ง บางคนก็ยึดต้นไม้ บางคนก็ยึดภูเขา บางคนก็ยึดนู้นยึดนี้ ยึด พระเจ้าองค์นั้น พระเจ้าองค์นี้นี่คือคนต้องการที่พึ่ง แต่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าที่พึ่งเหล่านั้นไม่ประเสริฐ แต่ที่พึ่งคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ว่าเป็นติรัตนะดังที่อธิบายผ่านไปแล้วนั้น เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ เพราะสามารถทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้ why is the Buddha Dharma Sangha so important? Before the Buddha's time and even until today, as a normal people, as a normal uh, person, uh, we are always afraid and uh, we always look onto something as a refuge or as a foundation. Now, before the Buddha's time, there are people who take three mountains as a refuge or as their foundation. You know, some people believe in this, believe in that. Now, all these Buddha say that uh, it is some, not something uh, that is dependable. Now, we as Buddhists, we take this Ti Ratana, means the Buddha Dharma, as our refuge or as our foundation, because it's the only way uh, to lead us out of suffering. <coughs> เราอย่าลืมว่า พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นที่พึ่งทางใจ เราจะเอาพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์มากำกับที่ใจได้อย่างไง โดยภาคปฏิบัติเท่านั้นที่เราสามารถจะเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มากำกับที่ใจได้ เช่นอย่างเรานั่งระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ และมีสติกำกับพร้อมนี่เรียกว่าภาวนา การภาวนาเช่นนี้เอาพระนามของพระพุทธเจ้า มากำกับที่ใจของเรา หรือไม่เราก็กำกับด้วยธรรมโมธรรมโมคือพระธรรมธรรมโมธรรมโมธรรมโมเอามากำกับที่ใจของเรา หรือเราจะเอาสังโฆสังโฆสังโฆสังโฆมาบริกรรมที่ใจของเรา เป็นการเอามากำกับที่ใจของเราในเมื่อเราเอาพระนามของพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์มาบริกรรมกำกับที่ใจของเรา มันจะเป็นการปิดกั้นกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นในหัวใจของเรา ถ้าหากจิตเราอยู่กับคำว่าพุทโธ พุทโธ พุทโธอย่างต่อเนื่องแล้วกิเลสมันจะแทรกเข้ามาที่ใจของเราไม่ได้ ในเมื่อมันมันแทรกเข้ามาที่ใจของเราไม่ได้ มันก็จะเอาใจของเราไปใช้ตามอำเภอใจของมันไม่ได้ นี่แหละ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทางใจของเราอย่างนี้ ถ้าเรายึดอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระสัมพระสงฆ์จะอยู่ในใจของเรา ใจของเราก็จะเริ่มเข้าถึงความสุข ความสุขในที่นี้คือความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบเราเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปไว้ในใจของเรา แทนที่เราจะเปิดโอกาส ให้กิเลสแสดงอุบายมายาของมันตามตามใจชอบของมัน แล้วก็ดึงทุกข์ดึงโทษมาให้หัวใจของเรา ใจของเราก็จะปลอด ลอดภัยจากทุกโทษทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น Now when we start to practice how to be free, uh, the three triple chain, the Buddha, the Dhamma, Sangha. Now when we start to practice the meditation, we can either use the word Buddho, Buddho, or Dhammo, or Sangha with mindfulness. Now why do we do that? Because when we concentrate either Buddha, Dhammo, or Sangha with mindfulness, when we practice meditation, we don't give any opportunity for the defilements to come in. Any lapse of this Buddha, or Sangha when you practice, then you give room for the defilements to come in. When you give room for this defilement to come in, the defilements will only bring suffering only it be unnecessary uh, to oneself downfall? But if you confine only Buddha, Tamo, and Sangha within the mindfulness, we don't give any room for the defilements to come in. No. Because if we continue to do that, then the mind will start to experience uh, the calmness, the happiness. This is because due to the practice of the calmness that we establish perform practicing to put on Tamil uh, with mindfulness consistency all the time, then we can benefit the true happiness that arises within the mind. อันนี้เป็นวิธีการทำให้ใจสงบใจของเราสงบคือกิเลสสงบกิเลสในหัวใจของเราคือตัณหา ตัณหาคือกิเลสในหัวใจของเรา กิเลสจะทำให้ใจของเราเนี่ยดีดิ้น ไม่ให้ใจของเราได้รับความสงบ พาให้จิตของเรา นึกหรือคิดเรื่องรัก เรื่องชัง เรื่องโกรธเรื่องเกลียด เรื่องอิจฉาริษยาพยาบาท นี่คืออำนาจของกิเลสคืออำนาจของตัณหาในหัวใจของเรา มันพาเรานึกเราคิด ถ้าหากเราเอาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มากำกับที่ใจแล้ว กิเลสเหล่านั้นจะสงบระงับไป ความทุกข์ที่จะพึงเกิดขึ้นจาก ตัณหาราคะโทสะโมหะเหล่านั้น ก็จะสงบระงับไป เป็นเรื่องของสมถะแต่อาศัยสมถะนี้แหละ ทำให้จิตของเราได้รับความสงบพอสงบแล้วจิตของเราก็เป็นตัวของตัว ท่านจึงให้เอาจิตที่สงบนั่นแหละ พิจารณาเกิดปัญญา พิจารณาหาเหตุผลหาต้นต่อของอำนาจของตัณหา ตัณหาเกิดขึ้นได้อย่างไร ตัณหาคืออะไร ตัณหาเกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดขึ้นเพราะเราหลวมจิต หลวมกาย หลวมวาจาหลวมใจ ไปดึงตัณหา ประพฤติตามพฤติกรรมของตัณหาอย่างไร จึงเป็นเหตุให้เราได้รับความทุกข์ เมื่อเราระงับตัณหาเหล่านี้ได้ เราระงับได้ด้วยวิธีใด เป็นเหตุให้เราได้รับความทุกข์ท่านจึงให้ทำจิตให้สงบ แล้วก็พิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญา การที่เราจำร่างจิตของเราให้เกิดปัญญานี่แหละ มันเป็นการขัดเกลาจิตของตัวเองให้ฉลาดขึ้น เมื่อก่อนนั้นจิตเราไม่ฉลาด จิตเรามีตัณหาปกคลุมหุ้มห่อ เมื่อเราหัดฝึกอยู่อย่างนี้ จะทำให้จิตของเราในฉลาดขึ้น ความฉลาดของจิตนั้นดูเหมือนกับจิตของเรามีความสว่างคำว่าสว่างในที่นี้ คือ สว่างด้วยปัญญาคำว่าปัญญาคือความรอบรู้ในหัวใจของเรานั่นแหละไม่มีอวิชชารู้เท่าทันอวิชชาเมื่อรู้เท่าทันอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ เมื่อเรารู้เท่าทันอวิชชาอวิชชาก็ดับเป็นวิชาคือความรู้ขึ้นมาแทนด้วยเหตุที่เรารู้ทันกลอุบายมายาของกิเลสอย่างนี้ สมุทัยที่มันจะคอยแทรกมาในหัวใจเอาทุกข์เอาโทษมาให้เรา มันก็จะค่อยๆสงบระงับดับไปนี่อันนี้คือทั้งสมถะและทั้งวิปัสสนา เอาแค่นี้ก่อน Now, when you start to practice, when you start to experience the calmness of the mind, so as we establish along, as we establish along, we give no, we consistent with our method of practice meditation. that is the Dhammo, Sangho. We leave no room for defilements to come and bring our mind uh, away. So as we establish when the mind seems to calmness, that is what we call samatha. So when the mind seems to calmness, uh, then what we do, we start to investigate. Uh, when this investigate, we can say it's anya or vipassana. We start to do what we investigate we start to see, investigate why we are suffering. Due to what reason we are suffering? Because our own craving. Because by not do, by, by not knowing the true nature of our own mind. So that's how to practice. We need first to calm the mind down, and when the mind is calm, then we start to investigate to see the true nature of our mind. That what leads to us to suffering because of our craving, because of our attachment. And then as we practice, we investigate, then we see the ignorance. It's called each Uh, that is what brings us back again and again into this uh, cycle of birth and death. Because we do not know. We are ignorant. So because of this investigation, uh, uh, we call panya, uh, wisdom, then we can cut the cycle of birth and death ตอนนี้ไปให้ปากันตั้งใจนั่งภาวนานะสักสิบห้านาที แล้วก็ต่อจากนั้นเรามีอะไรเราค่อยสนทนาข้อข้องใจซึ่งกันและกันเอาให้ตั้งใจ เดี๋ยวนี้ไปตั้งใจเอาบุญให้กับหัวใจของเราจริงๆนะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ภาวนาในหัวใจของเรา ไปถนัดพระพุทธพุทโธพุทโธ พุทโธเอาพุทโธ ใครถนัดธรรมโมธรรมโมธรรมโม ใครถนัดสังโฆก็ภาวนาสังโฆสังโฆสังโฆแต่ถ้าเราตั้งใจภาวนาจะพุทโธ จะธรรมโมจะสังโฆมันก็อันเดียวกันเอาสงบแล้วก็ปากันนั่งฟังใจตัวเองบริกรรมพุทโธพุทโธ นี่ได้บุญเข้าสู่หัวใจอ้าสิบห้านาที Now, the pause. Now we're going to sit meditation for 10 to 15 minutes. Now, everybody can use whatever methods that they are used of doing it, but make sure the mindfulness is there. If you are using the Buddho or Dhammo or Sangho, then still with Buddho, Dhammo, Sangho, and with mindfulness. ใจไม่มีความสุข ใจอยู่กับพุโทโธใจจะมีความสุข ความสุขหามันเป็นเอง เมื่อจิต เมื่อจิตสงบอยู่กับพุโทโธแล้ว มันความสุขมันเป็นเองต่อไป ท่านผู้ใด มีข้อข้องใจก็สนทนาได้เดี๋ยวให้อาจารย์จำรัดช่วยตอบ It's around the whole saying, Vito for able to stay with Vito. Then they will experience the real happiness. The happiness comes from calmness. So you must try very hard to practice the meditation. So now uh, take this opportunity to ask uh, anything concerning the practice. Uh, you can ask uh, whether in English or Mandarin, I'll try best translation. when Hokkien also can if you prefer it. ดีไหมเอาใครจะเป็นคนแรก o wants to start the b a l o l l i n g Who wants to be the first one to ask? โอ้ปัญหาเยอะๆเลยเอาเดี๋ยวท่านอ่านเออ so I just simply take ah no อ้าวทำไมปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะเลย The question is I always heard about teaching of non-self but in actual practice I cannot see non-self or understand non-self ขอโอกาสครับผมเพราะว่าปกตินะครับผมในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะกล่าวถึง อนัตตาครับผมแต่ว่าปฏิบัติจริงนะครับ ผมจะเห็นอนัตตาไม่ได้แล้วก็ไม่เข้าใจอนัตตาเอาเอาฟังนะทีนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรา เรียนรู้เรื่อง อนิจจังทุกขังสนัตตา ซึ่งเป็นของทั้งสามอย่างที่เกี่ยวโยงกัน เราจะเรียนรู้เรื่องแบบนัตตาเลยโดยที่เราไม่เรียนรู้อันนี้จังก็ไม่ได้ เพราะอย่างไรเราก็ต้องไปยึดตัวของเรา หลานของเรา นอกจากลูกหลานของเรา แล้วยังมีสมบัติของเราสิ่งของเงินทองอบ้านเรือนของเรา รวมแล้วเรียกว่าสมบัติของเราทั้งหมดเป็นของเราแต่ตัวของเรานี่แหละ ที่ปกปิดกับบังไม่ให้เรา รู้ซะก่อนว่าพระพุทธเจ้าบอกความไม่เที่ยง ความไม่เที่ยงเนี่ยถ้าเราไปดูอย่างอื่นก็สามารถเข้าใจได้เช่นเดียวกัน แต่มันไม่ชัดเจนเหมือนดูตัวของเราคำว่าไม่เที่ยง ก็ดูว่าเรามาเกิดเนี่ย เราอยู่ในท้อง แม่ของเรา ครั้งแรกแบบเล็กๆนะเป็นคนละเป็นอะไรแล้วแต่ จากนั้นก็แปลสภาพคือความไม่เที่ยงแปลขึ้นมาออกจากเล็กๆ ก็โตขึ้นโตขึ้นจนกระทั่งเป็นคนเป็นตัวของเรา แล้วก็คลอดออกมาจากท้องของแม่ของเรา ทุกคนจะต้องออกมาจากท้องแม่ทุกคนพอออกมาแล้ว ก็แปลสภาพไปเรื่อยๆจนกระทั่งโตขึ้นมา เรื่อย ๆจนกระทั่งถึงพวกเรา เดี๋ยวนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยพอแปลสภาพมาอย่างนี้ก็ความเข้าใจของเราก็ว่านี่ตัวของเราตัวตนของเราอะไรก็ของเราทั้งหมดเราจะไม่ มองไม่เห็นเลยว่าไหนไม่มีตัวไม่มีของเรา ที่ว่าอนัตตานั้นมันอยู่ตรงไหนเราเลยไม่เพราะเห็นตัวของเราขึ้นมาตั้งแต่คลอดมาจากพ่อแม่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี่แหละ เพราะฉะนั้นเราเราเรียนรู้ถึงความไม่เที่ยง มันแปลสภาพมาอย่างนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าคืออนัตตา นะมันจะเดินไปสู่ความไม่ใช่ ไม่ใช่ตัวของเรา ไม่ใช่ตัวของใครไม่ใช่สมบัติอะไรทั้งหมดในโลกอันนี้ มันจะเดินไปสู่ความแตกดับคือสลายลงไป แล้วตัวของเราก็ไม่มี ตัวของใครก็ไม่มีพระพุทธเจ้าว่า ในร่างกายของเราเนี่ยท่านบอกว่าเป็นธาตุ ดินธาตุน้ำธาตุลม ธาตุไฟสี่อย่างมาประชุมกันยิ่งเป็นรูปขึ้นมา เป็นกายขึ้นมา แต่ไม่ใช่ตัวของเรา ไม่ใช่เป็นรูปเป็นร่างที่ยั่งยืนแต่ว่าเป็นอนัตตาคือว่าไม่ใช่ของเรา ที่มันโตขึ้นมาอย่างนี้ มันเลื่อย ไปจนกระทั่งแตกสลายไป นี่แหละคือ อาหน้าตาถ้ามันเป็นของเราแล้ว เราต้องบอกฟัง อย่าแก่นะ อย่าเก็บนะ อย่าตายนะ ถ้าเป็นของเรา ก็บอกฟัง อันนี้มันไม่ใช่ของเรา มันยังเดินกัความแก่ ความเก็บความตาย มันเดินไปโดย ที่ใครไม่มี ไปห้ามได้ ไปยับยั้งได้แม้แต่กินข้าวทุกวัน ก็ไม่ใช่ว่าจะไปยับยั้งความแก่ความแตกสลาย ความตายไปความไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่ เราทานอาหารเพื่อให้อยู่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งแต่ความแปรสภาพอนัตตาของเขาอนิจจังของเขานั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาของเขาไปเรื่อยเรื่อยหน้าที่ของเขาคือไปเรื่อยนะฮะนี่แหละคือคือ พอพอไปสุดแล้วก็คือ สลายไปไม่มีอะไร ตัวของเราก็ไม่ใช่ตัวของเขาก็ไม่ใช่นี่แหละเรียกว่าแปลสภาพไปสู่อนัตตาคือความ คือไม่ใช่พวกเราแค่นี้ No. It's not the, the question. I'll read again. I'll read again. I always heard about teaching of non-self, but in actual practice, I cannot see non-self or understand non-self. No. Ajahn, he said that uh, in Buddha's teaching, if you only try to understand non-self alone, you are unable to. Now, The Buddha always said, uh, dukkha, anicca, and anatta. No. They are all related one another. Okay. If you just alone trying to understand uh, the word or only anathema self itself, then uh, you are unable to grasp. Now, can I just start on by saying that uh, anicca, uh, impermanence, how is it related to non-self? Now, you say, all of us know that uh, we start uh, the existence uh, in our mother womb. So when we come out from mother womb, and we start to grow until now all of us are sitting here. So, can you see the changes? Can you see the changes from when you come out from the womb, when you slowly grow up as a young person, till now you're sitting here? Can you see the changes? If it is yours, if it is, it is a, a self itself, then why do you change? No. Now look at it what consists of this body? The Buddha said that it consists of these four elements, earth, water, wind, and fire combined. That's how this body are made up. If it is, if it is belongs to us, who wants to grow old? Who wants to get sick? Who wants this body to break down and eventually die? Nobody wants it. But that happened too because of most of them, that is you. If it is you, then of course you can command it not to grow old, not to be sick, not to even die. But because this body is not yours, that's why it changes. Even when we eat, we eat is not for anything, but it's just for the sustaining of these uh, elements, these khandas that holds it together. Now, regardless how well you look after it, it is also subject to changes. When this changes all the time, then where is the self? The self is not self, it's not yours. Oh. You understand so far? ลืมก่อนนิดทีนี้เราทำยังไงถึงจะให้รู้ <laughs> พระพุทธเจ้าสอนอให้เราทำวิปัสสนาเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์บุญมีท่านก็บอกแล้วว่าให้ทำใจของเราสงบให้ได้ นี่คือเบื้องต้นพื้นฐานที่จะนำจิตใจของเรา ให้ไปรู้อันนี้จังทุกขังอนัตตาถ้าจิตใจของเราไม่สงบไม่เป็นสมาธิเราจะพิจารณาอะไร เข้าใจยาก รู้ได้ยาก เพราะจิตใจของเรานี่เหมือนคลื่นทะเลคลื่นมหาสมุทรซึ่งมันมีคลื่นอยู่ตลอดเวลา คลื่นมหาสมุทรนั้นน้ำจะใสขนาดไหนก็ตาม เราจะไปส่องดูหน้าของเราเนี่ยจะไม่เห็นเงาหน้าของตัวเองที่ชัดเจนเลยนะเพราะฉะนั้นการทำจิตใจของเราสงบเหมือนน้ำมหาสมุทรที่ไม่มีคลื่นเรียบหมดใสแจ๋วเหมือนกระจก สามารถที่จะส่องดูเงาตัวเอง ดูหน้าตัวเอง ดูร่างกายของตัวเอง รู้หมดว่าตรงไหนมีตุ่มตรงไหนมีอะไรควรที่จะแก้ไขอย่างไรตรงไหนแล้วจะเห็นชัดเจนว่านี่คือโทษนี่คือคุณสามารถที่จะประตัดอารมณ์ต่าง ๆ ได้เพราะเรามองเห็นชัดเจนนี่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่า ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล เราจะต้องทำใจของเราให้สงบเหมือนน้ำนิ่งสามารถที่จะมองเห็นเราของตัวเองได้ชัดเจน มองเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรา มองเห็นโทษภัยที่จิตใจของเราไปยึด มองเห็นเชื้อโรคที่อยู่ในจิ ใจของเราได้นี่เรียกว่าความสงบหรือสมาธิเป็นบาดฐานของปัญญา หรือสมถกรรมฐานเป็นกำลังของวิปัสสนากรรมฐาน Now, further to understand it clearly, about t h is n o n self. Uh, i s i t earlier uh, in the earlier talk And Lord Paul, who said that is very important. We need, we need to establish the calmness first, or samadhi, or we call it samatha Why? He said our mind is just like the ocean. The wave is always up and down, up and down. So regardless uh, how clear is the ocean, you are unable to see clearly because of the wave, up and down, up and down. So by establishing oneself to have this calmness is like uh, letting, uh, uh, uh, like reducing the wave until the, the, the, the ocean is at still, calm, no wave at all. Then you can see very clearly your own reflection. So meaning when your mind starts to establish this calmness for samatha, samadhi, then you start to investigate, or we call it vipassana. So it's just like the wave, the ocean, when the wave already stopped, then you can see the reflection very clear. That's when you can see oneself very clearly. It's like you see your own reflection. What is to get rid? What is wholesome? What is not wholesome? So another word is like when you establish the calmness your mind already at one pointedness, then you start uh, to practice uh, we call vipassana. Uh, is to see oneself to investigate. That's where the wisdom comes. เอาอีกสักหนึ่งคำถามเรายังมียังมีคำถามอีกเยอะยังมีคำถามอีกห้า Yeah, because uh, there are many questions. เอาอนัตตาเอาอนัตตาอีกหนึ่งคำถามได้ Um, anybody want to ask anything concerning anatta? Clear about that already? Or can we move on to another question? Yeah. ได้ไหมครับมีไหมถ้าไม่มีก็ต่อต่อไปก่อนผมรู้สึกว่ามีคนเดียวกันเขียนอย่างนี้เยอะแล้วก็เขียนอันเดียวกันเลยนะ คนเดียวกันเหรอคนเดียวกันไล่มาเดียวกันเขียนสีเออใช่ I noticed that uh, the same person writing the r i g e four five question s alone But I don't know, no, no need to even. จะว่าคนฟังได้ประโยชน์ คนฟังได้ประโยชน์เราฟังเอาประโยชน์อ้าไป long working hour, a lot of politics. Uh, the question is eh? how does one find time to meditate and how to meditate. How ah. does one find time to meditate and how to meditate? Number one, in a stressful environment that is very long working hour. Two, lots of office politics. <coughs> Three, little time for family. Four, no time for oneself. เขาถามว่าคนเช่าบ้านธรรมดานะครับ ah, จะหาคุณชาวบ้านธรรมดาครับ คนชาวบ้าน คุณชาวบ้านธรรมดาคนเราพวกเราธรรมดานะครับ แล้วก็จะภาวนา แต่ว่าอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้นะครับ เราจะภาวนาอย่างไรหนึ่งเราอยู่ในการทำงานที่เรียกว่ากดดันเยอะสองอะไรกดดันอ่ะกดดันการการงานเขามันกดดันเยอะตั้งประเด็นเอาไว้ครับ เขาก็ตั้มหลายประเด็นนะครับ คือคือในเมื่อเราจะภาวนา แต่ว่าเรามีเรามีเรามีสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เราจะแก้ไขยังไงครับแล้วจะภาวนายังไงหนึ่งคือการทำงานของเราเขาเรามีกดดันกันเยอะ แล้วก็ทำงานระยะเวลา มันยาวซะด้วยสองแล้วก็มีมีมีมีการเสียบหลังการมีการโคกันอะไรการอยู่ในออฟฟิศครับมาเป็นเป็นกลุ่มเป็นอะไรสามแล้วก็เรามีเวลาต่อครอบครัวก็น้อยสี่ แล้วก็แทบจะไม่มีเวลาให้ส่วนตัว แล้วก็เราจะภาวนาได้อย่างไรครับอ้าว ตอบ โอ้มีปัญหาเหมือนเมืองไทยเลยเนาะ See, that seems like a problem in Thailand you're facing as well. อ้าวพระพุทธเจ้าก็มองเห็นแล้วเหมือนพวกเรานี่เองที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกส่งพระนวด หรือโบสถ์นั้น ก็เห็นว่าอยู่ในบ้าน อยู่ในพระราชวังต่อไปดีนะต้องมีการมีการมีอะไรหลายอย่างแต่ให้ละเอียดแล้วที่จะต้อง ยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะหาโอกาส มาประพฤติปฏิบัติเพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ให้พ้นจากทุกนั้น เป็นสิ่งที่ยาก มือนพวกเราที่ยากอยู่ในทุกวันนี้แหละเพราะชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ กับหน้าที่การงานกับกิจวัตรกิจประจำต่างๆที่จะต้องทำแต่ในเมื่อมันไม่สามารถที่จะปลีกตัวออกมาได้ ขอให้เรา ได้ทำใจของเรา นี่เป็นสำคัญเราจะทำได้ไหม ตาของเราเห็น สิ่งที่มันไม่ถูกใจ เราก็ปล่อยวาง หูเราได้ยิน เช่นเขาด่าเราเราก็ไม่ไปสนใจกับคำที่เขามาด่าเรา ยอมให้เขาด่า ยอมให้เขาว่า แต่การกระทำของเราเนี่ยให้ทำหน้าที่อะไรของเราอยู่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องอยู่เราก็ทำไปตามหน้าที่ของเราถ้าจะไม่ให้คนพูดไม่ให้คนด่าไม่ให้คนว่าไม่ได้นะพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ประเสริฐเลิศโลกขนาดไหน ก็จะมีคนด่ามีคนว่า มีคนตำหนิมีคนสรรเสริญมีคนนินทาเราที่มีกิเลสเนี่ยทุกคนไม่เนาะไม่เกินไปกว่าพระพุทธเจ้า จะไม่ให้คนว่าไม่ให้คนด่าไม่ให้คนตำหนิไม่ให้คนสรรเสริญไม่ให้คนนินทาไม่ได้ พระพุทธเจ้าจะบอกโลกกระทำแปดมีอยู่ประจำโลกนี้ ทำยังไงให้เราปล่อยวางฟังเหมือนเราไม่ได้ยิน ดูเหมือนเราไม่เห็นทำใจให้สบาย ไม่ต้องไปยึดกับอารมณ์ ที่มันเกิดขึ้นไม่มีอะไรอยู่กับครอบครัวแลอกับหูกับจมูกที่ต่างๆของเรานะ เราทำได้ไหมอันนี้แหละคือการปฏิบัติ เราอยู่ในที่ทำงานเราก็ปฏิบัติอย่างนี้ได่ยิหรือไม่ได้ยินเพียงแต่ไมเอาเข้าใจของเราระยะเวลายาวแล้วก็กดดัน แล้วก็ในในก็มีภาพมีครุอันนี้ข้อข้อหนึ่งก็ทำงานกัน แล้วก็ เราจะภาวนให้ครอบครัวแล้วก็แทบจะไม่มีเวลาใส่วนตัวจะภาวนถ้าไม่มีเวลานั่งอยู่ในเราทำงานอยู่ในบ้านของเรา ให้เราทำก่อนที่เราจะนอน ก่อนที่เราจะนอนนั้นเราปล่อยหมดแล้วงาน เราวางหมดแล้ว เหลือแต่จะนอนเท่านั้น นี่แหละตอนนี้แหละเราให้ทำตรงนี้แหละจะห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีต่อวันให้ตั้งเอาไว้นะแล้วก็นั่งภาวนาซึ่งก่อน แล้วเราค่อยนอนให้ได้ทุกวัน อย่างเนี้ยเรียกว่าเราหาเวลาหาโอกาสให้กับตัวเองอย่างนี้เราจะทำได้ไหม So uh, I don't have to read the question again. I guess uh, uh, everybody will more or less face this kind of uh, situation uh, one or rather in their lifetime. Huh? Okay. So he said that uh, we look at the, the Buddha. That's why as a Bodhisattva, he knows that even he as a prince, he lived in a palace, he also find a lot of suffering that's why he left and practiced and attained Buddha. So there is a constraint and uh, there's a lot of responsible uh, as a layman, as a house, household life. Now, when we are facing all these uh, circumstances, situation uh, in our work life, uh, a lot of politics going on in the office, now, Tanajan ask when we see, when we hear, uh, people scold us, people criticize us, can we let go and continue with our work? Because it's impossible for us uh, not to let people criticize or to condemn us. And he said, even the Lord Buddha himself, uh, free from suffering, uh, free from defilement, totally free from theoretically from defilement, he too people are jealous, people criticize him. So we are incomparable with the Buddha. Now, so when these things happen in our working life, environments, a lot of things, can we just continue our work? When people criticize or condemn us, uh, means uh, we can let it go and just continue work. Are we able to do it that way? So if we can do it that way, in a way we also start to practice now, then the Buddha said that uh, uh, there are two types of Dharma. It's called the Lokiya and Lokuttara. Now, Lokiya Dharma, the eight conditioned things that uh, if you have one, the other one is so it comes in a pair. What are these? If we have praise, we have blame. If we have gain, we have loss. If we have sadness, we have happiness. If they have profit, we have loss. So this is uh, the uh, logia Tama. Uh, everyone is expect is is is uh, experiencing. So since we some people usually they don't have time for themselves, so constrained the whole day. But uh, every day before you go to sleep, uh, then before time you go to your bed, uh, at least you determine regardless even 5 minutes or 10 minutes before you go to sleep, where you are free from your work, free from everything, then at least you take the effort to try to meditate, to try to calm yourself down, whatever given opportunity that you have. That's what we say that we try our best to cope up in whatever situation and environment. Otherwise, it will just be only an excuse and you say you can't practice because we are, we, we are facing all this environment. Does that answer the question clearly? เข้าใจไหม Understand now? เราจะพูดไปยาวเท่าไหร่ถึงเวลาเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เราก็ทำ uh, uh, because time is also concerned because you know tomorrow is a working day as well so he asked me uh, what time do we need to stop so I said I have to ask you <laughs> because time can uh, มีเวลาอีกเท่าไหร่ยี่สิบนาทีได้ไหม another half an hour is it okay with you ขอได้ได้อีกครึ่งชั่วโมงก็ได้อย่างนั้นเหลือเวลาอีกยี่สิบนาทีอยากให้เอาปัญหานี้มาอ่านทั้งหมด แล้วก็เราจะมาสรุป จะมาพูดสรุปเลย ท่านท่านอามาน ครับผม ท่านอ่านเป็นภาษาแล้วก็แปลเป็นไทยด้วยอ๋อ ทีละใบทีละใบนะเออเอาให้หมด Financial also concerned he wants to answer all the questions but he afraid because due to time he asked me to read all the questions for him and he will just summarize everything okay ไม่งั้นเดี๋ยวไอ้เจ้าของปัญหาไปนอนไม่หลับอีกเพิ่มปัญหาอีก because otherwise uh, from question will lead to another question another question will lead to question so you will not ending เสียงเลยผมจะพวกผมสรุปให้หลวงพ่อฟังก่อน ไม่ ผมต้องการเอาไปให้ลูกศิษย์ฟังด้วยโอ้ครับผมผมเพิ่งได้ปฏิบัติออกเสียงออกเสียงออกออกเสียงฝรั่งเนี่ยฝรั่งเพราะผมต้องอ่านให้เขาฟังก่อนแล้วก็แปลให้หลวงพ่อฟังนะ ใช่ครับ I l l just read the question The p o r said to all of you. I just came to know the Dharma a year and it helps me with my daily life. I hope to be able to help my aged mother and loved one to learn the Dharma also. How do I take the first step to open them to practice and learn the Dharma? Uh, okay, the second is Does meditation help one to clear bad karma? How does one go about doing it? Uh, I taste happiness. I also taste immense suffering. I always hear in order to overcome suffering, one has to undergo suffering but my mind still dislikes suffering and still cling on to happiness and pleasure. I know time is running short for me. Deep inside, it is time for me to practice. Can one practice in a big and busy city, or do one need to go to a secluded place to practice? Last question, in meditation lesson in book, they always say put awareness on solar plexus. What is solar plexus? I also do not know. What is that? solar plexus. r h can anyone elaborate on solar plexus? Hmm? Huh? Wow. Oh, it's a, oh, means you, you put the, the, the here solar plexus. ผมก็ไม่เข้าผมไม่รู้สับนี้ด้วยครับหมายถึงอะไรโอเคผมจะอ่านทีละอย่างครับ ผมหนึ่งนะครับ ผมเพิ่งได้ปฏิบัติธรรมะ ประมาณสักหนึ่งปี แล้วก็ได้ใช้ชีวิตผมประจำวันดีมาก แต่ว่าผมก็จะมี ทั้งพ่อกับแม่ทางบ้าน ผมก็สนใจที่จะสอนพวกเขา ปฏิบัติธรรมะอย่างที่ผมได้เห็นนะครับ แล้วก็ผมจะทำยังไง จะสอนพวกเขาในธรรมะครับผม ซึ่งแล้วพ่อแม่ผมก็แก่แล้วครับ ผมหนึ่ง สอง คือผมได้ยินว่าภาวนาภาวนาแล้วก็ได้ชำระ กรรมที่ไม่ดีของของตัวเองนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวข้อหนึ่งข้อหนึ่งตอบก่อนข้อหนึ่งตอบก่อนนะครับก็ตอบก่อนให้พาพ่อพาหลวงพ่อจะใช่ไหมให้พาพ่อพาแม่ทำให้พาพ่อพาแม่ปฏิบัติเราทำยังไงได้รับผลยังไงเราก็บอกให้ท่านทำอย่างนั้น ให้ได้รับผลเหมือนกับเรา So the first question that uh, I just came to learn the Dharma a year ago and helped me with my daily life. I hope to be able to help my aged mother and loved one to learn the Dharma. How do I take the first step to open to them and practice the Dharma? So, um, Paul just answered very easy. But I hope you have learned, benefited yourself. Then that is where you let your parents know how it benefited you, how the Dharma help you. พอใจไหม uh, Can you answer the question already because you say that it benefited you มา so must tell you how ไม่พอใจถามอีกเคก็เข้าใจอ่าเข้าใจอ้าวต่อไป the second o n e คือได้ยินว่าการภาวนานี่ได้ชำระกรรมที่ไม่ดี ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดภาษาอังกฤษที่ได้ได้ได้ได้ได้คือก็ถามว่าคือการภาวนาได้ชำระกรรมที่ไม่ดีของตัวเองไหม แล้วก็ถ้าว่าได้เราก็ควรที่จะทำยังไง การภาวนานั้น มันเป็นการชำระพฤติกรรมของเราให้ดี คนที่ชอบโลภชอบโกรธ ชอบเครียด ชอบอิจฉา ชอบริษยา ชอบพยาบาท เมื่อเราภาวนาแล้ว จะทำให้จิตของคนนั้นอ่อนโยน ความโลภก็รู้จักความโลภ ก็ต้องรู้จักความโกรธ มันก็เป็นการระงับความโกรธ ความอิจฉาริษยาพยาบาท สิ่งเหล่านี้เป็นพิษสงของกิเลสทั้งนั้น เมื่อเราตั้งใจภาวนา มันเป็นการสำรวมมาที่กายของเรา ที่วายจาของเรา ที่ใจของเรา ให้เป็นไปตามธรรม เมื่อใจกิริยากายวายจาใจของเราเป็นไปตามธรรมแล้ว มันก็เป็นการแก้พฤติกรรมของเรา ให้เราเป็นคนดีขึ้นกว่าเดิมได้ So Tanajan answered this question, does meditation help one to clear past bad karma and how does one go about doing it? Now, Tanajan said that actually meditation in fact is to refine oneself. Uh, is to refine oneself. Uh, usually when we have a full of uh, hatred, anger, uh, so when we start to meditate, we start to practice meditation, it refines oneself. it refines one bodily speech and thought according to Dharma. Uh, so meditation is to refine oneself according to the Dharma. So in a way, uh, you don't you, you you need not increases your bad karma. Understand? เขาใจไปัญหานี่ดีมากปัญหานี่ดีมาก ถ้าทุกคนฟังแล้วเอาไปแก้ไขพฤติกรรมของตัวเอง จะเป็นการเข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดี จะเป็นการเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้เกิดประโยชน์ รวมไปถึงว่าเราทำงานงานหนัก ไม่มีเวลาที่จะมาภาวนา ไม่มีเวลาอยู่บ้าน ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวในเมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราก็เริ่มปรับพฤติกรรมของเราเอง เพื่อให้ให้เป็นคนเยือกเย็นมีความสงบ มีความผาสุกตามธรรมะที่เราปรับในใจของเราได้ So that's why the uh, Tanzan will want to go through all the questions that, so that everyone here can benefit. Because uh, sometimes s o m e p a l i m i y may also face, but they may not ask. So that uh, that's why the, uh, you ask all these questions, Tanzan try to answer so that it will benefit all of you. So when you benefit all of you, at least y o u know the way and method how uh, to overcome when you r e in this kind of environment, in this kind of situation, uh, how you g o b o u t uh, with all these things, and yet you yet you still put in the effort to practice. อ่าข้อต่อไป คือ ผมได้ได้ได้รสชาติความสุข แต่ผมก็ได้รสชาติความทุกข์ แล้วก็ผมเคยได้ยินว่า จะออกจากความทุกข์เราก็ต้องผ่านความทุกข์ก่อน แต่ว่าใจผมไม่ชอบความทุกข์แล้วก็ใจผมก็อยากติดเกาะกับความสุขตลอด แล้วก็ผมจะทำยังไง เข้าใจไหมเราก็ทำความสุขให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป คือใจของใครก็ตาม มันไม่ชอบหรอกความทุกข์ ใจของเราของท่านไม่ชอบความทุกข์ แต่เวลาไปประกอบพฤติกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ไม่ค่อยจะใช้ปัญญา มักจะใช้อะไรตามความชอบใจของกิเลสมันพาทำในใจ ความทุกข์มันก็เลยพลอยบังเอิญ มาทับถมหัวใจของเราอยู่เนืองเนืองเนื่องจากว่าเราขาดปัญญาเ u e s t i o n is I t a e happiness I also t a e I also t a e immense suffering wisdom in order to overcome suffering, one has to undergo suffering, but my mind still dislikes suffering and still cling on to happiness and pleasure. Sometimes Ajahn said that uh, you should increase your happiness. Now, he said that uh, usually because we do not practice, uh, we are lack of wisdom. That's why we do everything just follow our heart, you know. So because of that, uh, the repercussion is we will suffer uh, through our body, through our thought, and through our speech because of our own action, because we are lack of practice, because we are lack of the wisdom to differentiate what is wholesome, what is not wholesome. So that's why when we start to practice, then we can understand better, and then we can also like prevent for ourselves from getting into more suffering. Now, as long as we do not practice, then definitely because of lack of wisdom, we do not differentiate. Then we start to do things sometimes we like, we dislike. Then definitely we will suffer because of the consequence through our thought, speech, and action. Understand the question? พฤติกรรมนี่คืออะไรพฤติกรรมภาษาอังกฤษพฤติกรรม action action action ภาษาอังกฤษ action พฤติกรรมพฤติกรรมพฤติกรรม action ภาษาอังกฤษ เราควรจะสนใจแอคชั่นของตัวเราเอง เพราะเราจะได้รับความสุขก็เพราะแอคชั่นของเราเอง เราจะได้รับความทุกข์ก็เพราะแอคชั่นของเราเอง เพราะฉะนั้นเราความสุขความทุกข์ที่เรามีในใจของเราเนี่ยเราทำเอาเอง t h a t s w like uh, t h e say becomes action now by the end of the day uh, to obtain the heart happiness also is our own action to obtain suffering also is our own action. Uh, so you got the option to choose which one you want to increase and which one you want to decrease. It becomes a c t i ี n Does that answer your question? ถ้าเราเข้าใจคำว่าพฤติกรรมเราจะได้ข้อปฏิบัติกำกับกิริยากายวาจาใจของเราได้เป็นอย่างดี That's why once you know that uh, because of your own action will lead you to happiness and suffering, then uh, you should uh, know how to uh, uh, your bodily and speech and your uh, uh, your thoughts, bodily speech and action, and not be all voiced o w n on your own action that will lead your thought, s speech and action happiness or more suffering. อย่าลืมอย่าลืมใช้ปัญญารักษาพฤติกรรมของตัวเองเรื่องนี้ต้อง จำให้ฝังใจทีเดียว so uh, you must uh, use your wisdom huh? uh, how to e a t this uh, uh, wholesome action otherwise you will you will face the consequence u h don't forget because of your own action เพราะกรรมทั้งหลายนั้นน่ะ เวลาเราเราทำด้วยปัญญาก็ตาม เราด้วยความหลงตามอำนาจของกิเลสก็ตาม เมื่อเราทำลงไปแล้วมันกลายเป็นกายกรรม เมื่อเราหลงพูดไปแล้วมันกลายเป็นวจีกรรม เมื่อเราหลงนึกคิดไปแล้ว มันกลายเป็นมโนกรรม เรามาด้วยกรรมเราอยู่ด้วยกรรมและเราจะไปด้วยกรรม เราควรจะใช้ปัญญารักษาพฤติกรรมของเราให้ดี Because our own action is what leads us to suffering happiness. Now, because we are lack of wisdom, that's why because our own action, because uh, when we say wrong speech, everything They suffer because of what we say. And uh, because uh, we do not have wisdom, lack of that. That's why we, whatever things we do, we suffer because of the consequence. Now, and thoughts as well. If we think of no good, think of uh, unwholesome. Then after that, we also suffer because of our own thoughts. So that's why it's very important that we should cultivate uh, the good action. Then uh, we will not suffer through our own thoughts, speech, and action. Mm. Um, Understand? Because it's all our own a c t i ๋อดีปัญหานี้ดี มีแต่ปัญหาดีๆทั้งนั้นเลยเหลือกี่ใบสองใบครับอ่าอีกสองใบครับผมรู้นะครับ ผมรู้เวลาสำหรับผมนี่ มันสั้นนะ แล้วก็ข้างในลึกๆผมก็รู้ผมควรที่จะปฏิบัติ แต่ว่าการปฏิบัติอยู่ในเมืองอย่างนี้นะครับได้ผลไหมหรือว่าผมต้องไปสถานที่ที่เรียกว่า เงียบแล้วก็สถานที่วิเวก แล้วก็ปฏิบัติจะได้ผลมากกว่า อันนี้อาจารย์จำหลัดท่านก็ตอบไปแล้วเอาตอบอีกไหมเอาตอบอีกการปฏิบัติก็ในการเวลา ที่จำเป็นจะต้องหาที่สงบก็มีอย่างพวกเราเริ่มต้นปฏิบัติไม่ว่าพระหรือผู้ปฏิบัติทั้งหลาย พระพุทธเจ้าวันแสวงหาสถานที่เช่นพระพุทธเจ้าสอนพระ ก็บอกว่าขณะที่บวชเลยให้ไปอยู่ในป่า ในเขา ในถ้ำเนื้อผาป่าช้าป่าป่าช้าป่าลกชัด ก็เพื่อความสงบภายนอกประกอบกับ จิตใจที่มันวุ่นวาย ไม่ได้รับความสงบนั่นแหละจะได้มาดูให้รู้อารมณ์ของตนเอง ซึ่งมันออกไปรับเสียง รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ พระองค์ก็ให้สอนให้สถานที่นั้น เป็นส่วนประกอบ เพื่อจะได้ดูเข้าไปที่จิตใจของเรากำลังไม่สงบอยู่นั้น จะได้ทำงานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วงกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับใจ เพราะฉะนั้นในเมื่อเราอยู่ ในสถานที่ วุ่นวายก็ให้เรา พยายามหาโอกาสหาเวลา หาห้องที่มันสงบพอสมควรอย่างเนี้ยแม้แต่เสียงรถข้างนอก ก็ไม่เล็ดลอดเข้ามาเราก็สามารถที่ว่าสถานที่สงบได้นะนี่อย่างเรานั่งอยู่ในห้องนี้ไม่มีเสียงอย่างอื่นเลยนั่งในห้องนอนของเราก็เช่นเดียวกัน พยายามทำห้องของเราให้เป็นสถานที่สงบเพื่อปฏิบัติธรรม Now, for Christians, uh, I will be once again. Uh, I know time is running short for me. Deep inside, it's time for me to practice. Can one practice in a big and busy city, or do I need to go to a secluded place to practice? Now, Tony he said that. Uh, the Buddha encourages ordained people and practitioner people always go to a quiet place in a cemetery, in a forest, in a jungle. Why? Now, because our mind, when an untrained mind, it is always not calm. That's why we need the exterior condition, the calmness, so that we can work, so that we can work our internal. Now, these, these are very important factors to train one mind to calm down. Now, but now, like for general people, like uh, living in the city, uh, how can we make uh, uh, uh, uh, it work in that manner? let say that, like example, like now we all sitting here in this room. Now, you see, when just now we all meditate over here as well, uh, the condition also is suitable. Why? Because you also cut away from like uh, all the poking, all the noise, all the outside. So that uh, even if you are in big city, Tanjan said that uh, you too also can find and make the condition as favorable as possible uh, given the circumstances and condition. Like uh, you have a room on yourself, or you need your room uh, as suitable as possible uh, for the practice uh, so that you can work uh, to train your mind to calm down. Although you're in big city, but you too can make the condition like you are in forest. Does that answer the question? มีคนไทยไหมคนไทยฟังเลยเข้าใจเลยมีไหมเมือกีมีกลุ่มหนึ่ ขาก็กลับไปแล้วนะครับ คนไทยกลับไปแล้วเหรอ You see it says Thai please I am think the way t h n y b o d y understand Thai เขากลับไปแล้วคนไทยอันนี้สุดท้ายเลยปัญหาสุดท้ายแผ่นปัญหาสุดท้ายเอาพอพอกับเวลาของเรา คือเมื่อกี้นี่คนนั้นขาถามผมก็ถามนะโซลาร์แพร็กซิสเกอร์ คือก็ว่าปกติหนังสือนะครับหนังสือก็บอกว่า เราต้องตั้งกำหนดความรู้สึกความรู้อยู่ในอยู่ในจุดนี้นะครับโซลาร์เพล็กซัสนครับแล้วก็การเกี่ยวข้องการตั้งจุดนี้ เพราะอะไรครับตั้งจุดนี้นะครับคือหมายความว่า คือหนังสือภาวนาปกติว่า ถ้าว่าเราความรู้สึกแล้วครับกาหนดกำหนดทำไมตั้งไว้นี่ทำไมต้องตั้งไว้จุดนี้ครับการกำหนดจิต เยอปัญหานี้เก็บไว้ผมนะครับ โดย ครูอาจารย์ทั้งหมดเลยเก็บไว้ทั้งหมดหลวงปู่มั่นมันมีลูกศิษย์คนหนึ่งมันสนใจ เนี่ยที่เขาจะมาพบเราที่สิงคโปร์บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยท่านว่าให้กำหนดจิตเขาจะตามไปแปลให้ผมที่ภูฐานจะกำหนดที่ไหนก็ได้นะอยู่กับความรู้ของเราเช่นเรารลือกพุทโธพุทโธเนี่ย เราลึกอยู่ที่ใดเอาตรงนั้นแหละเพราะว่าเวลากินสงบแล้วนั้นท่านบอกว่าอยู่ในท่ามกลางอกของเราเนี่ยแต่ในเมื่อเราจะกำหนดไว้ตรงที่หน้าอก ก็เพื่อให้รู้ เป็นจุดใดจุดหนึ่ง เพื่อจะได้จับอยู่ตรงนั้นให้รู้ว่านี่คือจิต นี่คือผู้รู้ อยู่ตรงนั้นนะจะกำหนดอยู่ที่หน้าท้อง ก็เพื่อให้รู้ว่าจิตความรู้ของเราไปจับอยู่ตรงนั้น ให้เป็นจุดใดจุดหนึ่ง เพื่อจะได้ให้จิตของเราไป ไม่ไม่ออกไปจับอยู่ที่อื่น หรืออถ้าเราไม่กำหนดไว้จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยทั่วร่างกายของเราเนี่ย เราไม่รู้เลยว่าจิตของเราอยู่ตรงไหน พราะฉะนั้นท่านจึงให้วางจับไว้จุดใดจุด จะเป็นหน้าอกก็ตามจะเป็นหน้าท้องก็ตามนะขอให้เราว่าจับไว้นะจิตของเราอยู่ตรงนั้นก็เป็นใช้ได้ Now the question is in meditation lesson book they always say they put awareness on solar plexus. What is solar plexus? Solar plexus are here. So um, uh, solar plexus is it over here, we put the awareness over here? In the center of the body. Or in the center of the body, okay. So I did the, uh, really the right question because I'm afraid. I said, I don't know So he said, uh, local mind, and all the teachers say that uh, when we practice the meditation, uh, we must put the awareness at a point. Now, the point can be at the solar plexus, can be at your doorman, can be at your tip of nose. It is a point, it is an anchor. We need to put it, the awareness there. Then otherwise, if we just let it flow freely, then where's the where we're going to put the awareness, where we're going to work with that. That's why it's very important that the regardless any meditation book say that the, we put the awareness uh, at the solar plexus or at your abdomen or at your tip of the nose it's just a point for you to have the mindfulness and awareness at that point, so that the, when you practice already, uh, uh, your mind can slowly sink into calmness because there's a point, there's an anchor, not to let your mind to stray around. If you without anchoring your point to any point or you just let it like flow freely, then how will you be able to focus your attention at one particular point. That's why uh, it's not only confined that uh, you should put your awareness at that uh, plexus or the abdomen or at the tip of the nose. Any point that you can put, you can focus your attention at that point with awareness and mindfulness. Then you continue with that point. Does that answer your question? 那这样是有的是呃的的啊，ครับนะเข้าใจนี่ก็เวลาก็เอ่อพอรบกวนกับพวกเราเพราะฉะนั้นที่พวกเราได้ฟังมา ใีไจับไปพิจารณาหรือไปภาวนาแล้ว สามารถที่จะทำให้จิตใจของเราสงบได้ ด้วยอารมณ์อันใดให้ยึดเอาอารมณ์นั้นเป็นข้อปฏิบัติของเราบางท่านอาจจะนึกพุโทโธ พุทโธพุทโธกำหนดไว้ที่ใดก็ได้ขอให้จิตจับอยู่กับตรงนั้น จนจิตใจของตนเองสงบจากอารมณ์จิตใจของตนเองไม่วุ่นวายมีความสงบเข้ามาอยู่กับพุทโธพุทโธใช่ได้ ท่านคนนั้นก็ให้เอาบทนั้น เป็นข้อปฏิบัติของตนเรื่อยไป ส่วน ท่านผู้ใดกำหนดลมหายใจเข้า หายใจออกอจับลมเข้าลมออกที่จมูกของของเรา แล้วมีจิตใจสงบเข้าไปสงบเข้าไปละเอียดเข้าไป จนกระทั่งจิตใจของเราสงบเป็นสมาธิขอให้ท่านผู้นั้นจับ เอาอารมณ์อันนั้น ไปภาวนาท้องตลนะให้จับเอาอารมณ์ คือลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นข้อปฏิบัติของเราเรื่อยไป ส่วนผู้ใดกำหนดพิจารณาผม ขน เล็บฟัน หรือกระดูกกระดูกอัฐิอัฐินำมาบริกรรมแล้ว จิตใจของเราสงบก็ขอให้ท่านผู้นั้นเอาอารมณ์อันนั้น อันนั้นปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติของตนเรื่อยไป จนกว่า จิตใจของเราสงบเป็นสมาธิปล่อยวางอารมณ์ทั้งหมดแม้ร่างกายของเราก็ปล่อยหมดเหลือแต่ความรู้อันเดียว อันนั้นหละะ ผู้ปฏิบัติจะต้องเดินไปตรงนั้นทุกคนเพื่อจะได้เป็นบาดฐานของวิปัสสนาต่อไปนะท่านท่านเสด็จ regardless whatever method that we practice like if we practice b u t t h that b u t t h you can anchor the Buddha at any point that you can focus on. Uh, you don't have to confine, it's only at the tip of the nostril, at the abdomen or the solar plexus. At any point you can place the Buddha clearly, you put there. You make sure that the, the Buddha stays there uh, with mindfulness. Now, some of you may practice breathing in, breathing out, breathing in, bring up. But when you do that already, you can focus, you can put your awareness at that breathing in and breathing out at your nostrils. Then that will be your anchor point. Then you continue doing that. Now, some people may feel uh, reflections of the uh, kesa means the hair, the bone, or the skin now, if you can anchor your point at that particular uh, subject of meditation and you can have uh, uh, your awareness and mindfulness at that, then you anchor over there. So, because regardless of a different uh, technique or meditation, uh, the point is to for you to have that awareness and that uh, focus on mindfulness at that particular point whether it's good or whether it's breathing in, or whether it's a reflection of the 32 parts, any part. So when, when, you, when you use uh, the, the, this method uh, as mentioned, and you are able to sing your mind into calmness, then from there, uh, the mind has seen the calmness already, then that's where uh, you establish the calmness, then you continue, uh, we say, vipassana, uh, to investigate it, uh, to know the true nature of the mind. But the first, you need to use uh, this any particular point to calm your mind first. So it doesn't have to be confined only at uh, certain, uh, only this point that point. Any point that you feel that you're comfortable you can uh, be with that meditation object t h e n you do understand เดี๋ยวต่อไปประโยคสั้น ๆ ท่านแปลเร็ว ๆ ตามผมก็แล้วกันครับผม วันนี้รู้สึกว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง Today is an auspicious day เราได้ฟังธรรมด้วย เราได้สนทนาธรรมด้วย ถ้าเรามีเวลาอย่างนี้บ่อยๆเนืองๆจะทำให้เรามีเวลาปฏิบัติและจะได้เป็นกำลังใจให้กับตัวเองปัญหาที่เราสนทนานั้นรู้สึกว่าเป็นปัญหาชีวิตทุกคนประสบพบเห็นอยู่อย่างนี้ that the question that you ask or the problem that surfaces does not only confine to one individual but to everyone as well ถ้าเราตั้งใจจะแก้ปัญหาตามที่ครูบาอาจารย์ตอบนี้อันนี้แหละเป็นคำสอนที่พุทธเจ้าท่านให้เอาธรรมะมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ That's why right, uh, when you have the opportunity to listen uh, the teacher instruction uh, to use the Buddha's teaching to try to overcome all the problems that you faces สามารถจะทำชีวิตจิตใจของเราให้เป็นไปตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ so that uh, you, when you understand already then uh, you can put in your daily life uh, practice it according to the Buddha's teaching ขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจหาโอกาสแบบนี้ให้กับตัวเอง so that uh, try to find more opportunity for oneself uh, to come to practice จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ความสุขความเจริญหัวใจของเรา Because by doing so you increases your own welfare happiness for oneself วันนี้เป็นอุดมมงคลอย่างยิ่ง และเวลาก็รู้สึกว่าหมดแล้วสี่ทุ่มครึ่ง Yeah because uh, because due to the time uh, constraint that we have so ท่านอาจารย์ will give a conclusion with the เอ่อต่อไปก็ให้พรเดี๋ยวตั้งใจรับพรนะ โอกาสหน้าเรา พรุ่งนี้ตอนเช้าเรามีอะไรเราคุยค่อยคุยกันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ใดที่ยังมีเวลาตรงนี้เราจะออกจากนี้ประมาณเท่าไหร่เออก็ไม่เลยรีบร้อนชั้นเสร็จแล้วก็ไปเพราะวกการเดินทางประมาณสักไม่เกินสามชั่วโมงครับผมเออพรุ่งนี้ตอนเช้าเราก็มีเวลาอยู่บ้างใครยังมีปัญหาคาใจข้อข้องใจอยู่ ก็สนทนาพรุ่งนี้กันอีกได้ แต่สำหรับสำหรับวันนี้ก็เราให้ใช้จบแค่นี้ แต่ก่อนจบก็อยากให้พวกเราอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาสวากาโตสุปฏิปันโน กราบพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้วก็กราบพระสงฆ์เสร็จแล้วพวกเราก็กลับบ้านได้ so the, before we end ท่านอาจารย์ will give you all uh, sharing Marisa blessing and then he said that uh, because tomorrow we are having uh, dana over here we w go on strong and you are coming to have the meal around 8.30 to 9, yeah, 9, 9 o'clock, we have the meal here 9 o'clock. So uh, we still have time tomorrow, if anybody still have any question, you uh, would like to ask uh, Dr. they can come and do so, because uh, after the meal, uh, then we will depart to Vajrapaha. So after Tanajan has given the blessing, uh, you are uh, all together with Chan the Arahant, Osaka, then uh, we all can be here. พรุ่งนี้หาโอกาสมานะพรุ่งนี้นะ so those of you that can come tomorrow you can take the opportunity มาร่วมบุญอีกวาระหนึ่งพรุ่งนี้ yeah to come tomorrow as well those of you can come อ้าวกราบพร้อมกัน let us get together นั่นไม่ให้พรให้พรแล้วโอ้ให้พรให้พรไม่ ให้พรผมบอกแล้วจะให้พรเออใช่ใช่บอกจะให้พรเลยลืมลืมเอาให้พรเอารับพรตั้งใจรับพรแล้วอูให้ทุกคนตั้งใจอุทิศส่วนบุญที่เรามีโอกาสเป็นอุดมมงคลศึกษาธรรมะคราวนี้ ถือว่าเป็นคุณงามความดีในหัวใจของเราอุทิศส่วนบุญนี้ ไปให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ให้เขาพลอยได้รับ อนุโมทนาปล่อยได้รับความสุขจากการที่เรามาสร้างบุญกุศลครั้งนี้ And uh, as I give this blessing, you take the opportunity not to think that uh, today by coming uh, to learn the Dharma and by uh, meditating uh, mentally, you think that uh, you would like to share this knowledge to all beings, whether that uh, the one that close to you, or the one that far away, or to all the sentient beings. อาตั้งใจสิยะทาวาริวะหาปูราปริปูเรติชาครัง เอวะเมวัยโตทินังเปตานัง อุปกับปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยะทามณิโชติระโสยะทาง โยวิวาจันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขี ธิภาคยังสุขังบาลัง เสรีอายุจวันโนจาโภกังวุธิจยสวาสาตวาสจาอายุจาจิวสิทธิภวันตุเตภาวันตุสาปมังกาลังราคันตุสาปเดวตา สัมบังพุทธานุภาเวนัสดาโสที่ภวันตุเตภาวะตุสาปมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสัมปัธรรมานุภาเวนัสดาโสที่ภวันตุเตภาวะตุสาปมังกาลังราคันตุสาปเดวตา สัาสังคานุภาเวนัสดาโสทีมภาวันตุเตมอรหังอรหังอรหังพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุท งฆ์ทีนี้ให้เราเสกตัวสังฆ์พรุ่งนี้มีอะไรก็บอกท่านกันนะครับ lah. hmm. <coughs> kan kan uh, This one I say on my own. Uh, I also apologize today if uh, my translation is a bit of insufficient here and there, but because I also try my best. Because uh, <coughs> usually um, it is always a very good idea that uh, if uh, that the translator stay with the teacher, so he's very familiarized with uh, his way of uh, dharmata. Because uh, I have not stayed with Longpo before, so I just <laughs> come and help it out. So um, I, I, try my very best, but I know um, more or less what they said. I, I, I, did not leave any but of course, uh, you want me to give 100%, I think uh, I'm unable to. At least I, hopefully the uh, if uh, insufficient in any way, uh, I would say it's my part and it will not be on t h a t part. สำหรับการฟังธรรมะวันนี้ท่านผู้ใดสนใจแล้วอัดเอาไปแล้วไปฟังซ้ำๆๆๆจะได้รับประโยชน์ Yeah, he said those who are already interested in Dhamma have recorded. Uh, you should go back and listen again and again so that uh, you are u g t a lot. อ่าเขาจะถ่ายรูปท่านอาจารย์ได้ไหมครับเอาถ่ายตรงไหนก็ต้องเดี๋ยวเห็นถ่ายตลอด Can can get so for you ฮะ uh yeah you can just leave it Yeah, you can just leave it. Can I pass the อ่า email? อ่าอ่าเป็นอะไรกินอะไรอะไร Uh, yeah you can- อ่าอ่าอ่าวางได้ Always remember Long Po, very kind อ่า conservative. เสียงเสียงเสียง Uh, เพราะว่าก็เคยไปวัดหลวงพ่อก็ครับผมก็เคยไปวัดหลวงพ่อด้วยครับเออ เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไป ไปแล้วก็ทำอย่างเงี้ย Yeah. Next time you go, you should ordain. Shit. I just cut my hair today. I'm actually going to London and I go to Amal. สาธุสาธุสาธุเขาว่าเขากลนหัวเพราะว่าเขาจะไปอังกฤษแล้วก็เขาจะไปวัดของอาจารย์สัยโทกับยาอาจารย์ประวัติครับกูได้กูได้ขอว d it วัดอะไรนะวัดอะไรนะกู What are they? Uh, for the โอเคเขาจะเขาจะไปไปวัดสายของลุงบุชาที่อังกฤษนะครับแล้วก็เขาจะเป็น ยมอุปถัมภ์สำหรับพระสององค์ที่จะไปเดินทางไปที่อื่นครับผมได้ได้ศึกษาธรรมะเก่งเก่งว่าคุณท่อยูะตูแระสามารถ And I, I'm seeing Lopo in his monastery in Kovac. Me and my Thai friend are going in the Malaysian group to ว่าตุลาเขาจะไปกับเพื่อนไทยเขากับกลุ่มเดิมมาเลเซียไปยื่นหลงพอที่วัดครับ ที่วัดที่วัดผมเหรอครับได้ได้ไีดีีไปไปได้เลยเ h n o o it might be very short to my heart, sometimes it might go further to my abdomen. I just let it be, let it be, but I love this method because it kills the mind very fast. Like my mind, like, uh, go down to the kitchen very fast and it just empty, totally empty. So is it correct? It makes it just not They have to concentrate in one part, but what I did is when I คือเขาว่าเขาขึ้นเปลี่ยนวิธีเป็นภาวนา แต่ก่อนเขาก็ภาวนาเขาก็ใส่ความรู้สึกตั้งไว้อยู่ในตรงนี้ครับผม เข้าออกแต่นี่เขาใช้วิธีใหม่คือไหมเขาว่า เวลาลมเขาเข้าไปเขาก็ปล่อยให้ลมเข้าไป ตรงนั้นก็เข้าไปเลอกๆเข้าไป แล้วก็จากนั้นเขามีความรู้สึกว่าเขาเขาใช้วิธีใหม่อย่างนี้แหละคือใจเขาก็จะได้สงบขึ้น เร็วขึ้น แต่ว่าบางเจอบางครั้งเมื่อกี้นี่การอธิบายของท่านอาจารย์เพราะว่าเราต้องใส่ในจุดในจุดหนึ่งจุดไหนจุดหนึ่งนะแต่ที่นี่ว่ามันก็ผิดกับหลักของเขาที่เขากำลังทำอยู่บางทีเขาก็ลมหายใจเข้าไป มันจะเข้าไปในหัวใจเขาก็ปล่อยเข้าไปในหัวใจแต่เวลาจะเข้าไปในท้องเข้าใจในท้อง คือเขาไม่ได้ลงในจุดไหนจุดหนึ่งครับผมแล้วก็จับนั่นมาผิดไหมเราทำแบบนี้ก็ถูก อันนี้มันเป็นหลักมหาสติ หลักมหาสติท่านให้เอาสติกำหนดรู้ลมเข้าสติกำหนดรู้ลมออก สติกำหนดรู้ลมเข้าสติกำหนดรู้ลมออก อันนี้เป็นมหาสติก็ถูก มันเป็นมหาสติคำว่ามหาสติมันเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาไปในตัว ก็ถูกต้องแล้ว ขอ ขอให้มีสติกำกับตลอดอย่าให้มันขาดสติก endistica polishing and เวลาเวลาจิตเวลาจิตมันตามลมเข้าจิตมันตามลมออกก็ขอให้เรามีสติกำกับ หรือไม่มันอยากจะจับอยู่ที่เดียวก็ให้เรามีสติกำกับ regardless the the the the breathing that let the the breathing go in and then after let the breathing go out or you want to anchor your your your your, your mindfulness any particular point, as long as we don't abolish that mindfulness, that is correct. Yes, as we without relinquish, without relinquish the mindfulness, that's all. As long as it's just like it's just like you, yeah, you, you do like that, ah. you let the breathing go in. But you see, I got mindfulness, I follow the breathing go in, I follow my breathing. Or I just pay at one point. You see, my mindfulness, I did not abolish it. That is correct. Okay but you must have mindfulness of knowing the way the breathing. Then there's knowing. Correct. Uh, then knowing of the mindfulness very Understand? It As long as if you also you need to have mindfulness. ว่าทำไมเขาเปลี่ยนนะครับเขาเปลี่ยนเพราะว่าเขาว่าเวลาเขาแต่ก่อนเขาตั้งในจุดหนึ่งเขาตั้งไว้จุดนี้เขาไม่รู้สึกว่านิมิตมาจอบเกิดมาแล้วก็เขาก็จอบยึดติดนิมิตเดี๋ยวนี้เขาก็ปล่อยให้ลมเข้าอย่างนี้เขากินรู้สึกว่าไม่ค่อยใจสงบดีขึ้นครับ แล้วก็ผมว่าก็ถูกแล้วครับแล้วก็ผมก็แน่นหลวงพ่อว่า ไม่ว่าเราจะตามลมอย่างนี้หรือว่าเราใส่ในจุดไหนแต่ว่าห้ามทิ้งสติใช่สติ ต้องรู้ตลอดย่หลวงพ่อวิ Yes, the poor mistress again. ถูกแล้ว Regardless, ถูกแล้ว regardless ให้ตั้งใจ if ท you put a tear Or regardless, you let the breathing go in, but the mindfulness has to be there all time. That is correct. ำอ่าบ่อยเขาตั้งใจทำดีแล้วทำดีแล้วทำถูกแล้วทำให้มากๆกันแล้วกัน Do more, do more.